Taigi, mylimieji, turėdami tokius pažadus, sivalykime nuo visų kūno ir dvasios dėmių, tėvo baime, padarydami savo šventumą tobulą. Atverkite mums savo širdis. Juk mes ne vienam nepadarėme skriaudos, ne vieno nesužlugdėme, ne vieno neapgavome. Sakau tai nenorėdamas jūs merkti, juk jau sakiau, jog esate mūsų širdyje, kad kartu mirtume ir kartu gyventume. Aš labai pasitikiu jumis, labai jumis giriuosi. Aš kupinas paguodos ir pertekęs džiaugsmo visuose mūsų sielvartuose. Kai atvykome į Makedoniją, mūsų kūnui neteko patirti niekiek ramybės. Mes buvome visokiojopai varginami, iš lauko kovos, iš vidaus baimė. Bet Dievas nuolankiųjų godėjas palinksmino mus Tito atvykimu. Ir ne vien jo atvykimu, bet ir ta paguoda, kurią jis buvo patyręs iš jūsų. Jis pranešė mums apie jūsų ilgesį, dėjones, jūsų rūpinimąsi manimi ir tuo dar labiau mane nudžiugino. Jeigu aš ir buvau nuliūdinęs jūs laišku, tai šito nesigailiu. Jei aš ir apgailėstavau, nes anas laiškas matyt kurį laiką buvo jūs nuliūdinęs. Tai dabar džiaugiuosi. Žinoma, ne dėl to, kad jums teko nuliūsti, bet kad nuliūdimas atvedė jūs į atgailą. Jūs buvote nuliūdę pagal Dievo valią, taigi iš mūsų pusės nebuvo jums jokios kreudos. Mat liudesys pagal Dievo valią per atgailą atveda į išgelbėjimą ir to netenka gailėtis, o šio pasaulio liudesys veda į mirtį. Ir štai kaip tik tas nuliudimas pagal Dievo valią, kokį pažadino jums susirūpinimą, kokį teisinimasi, apmaudą, baimę, ilgesį, olumą ir bausmę. Jūs visais atžvilgiais pasirodėte nesusitepę anuo nusikaltimu. Taigi, jeigu jums parašiau, tai ne dėl įžeidėjo ir ne dėl įžeistojo, bet kad jums Dievo akivaizdoje išriškėtų, kaip rūpinatės manimi. Tai mus ir pagodė. Mes ne tik pagosti, dar labiau mes nudžiugę dėl Tito džiaugsmo, nes jo dvasia buvo jūsų visų atgaivinta. Nelikau sugėdintas, kad jam buvau pasigyręs jumis, bet kaip visą jums teisingai kalbėjome, taip ir mūsų pasigirimas Titui pasirodė teisingas. Jo patie širdis dar labiau linksta prie jūsų, nes jis prisimena, kokie visi buvote klusnus, kaip priemėte jį su baime ir pagarba. Aš tik džiaugiuosi, kad visais atžvilgiais galiu jumis pasikliauti.